Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Ve innema futiha ma qabla vavid damiri fi gazav ve ramav ve dummet fi radu ve seru li enne vavid damiri ilel ahir diyelim. Evet İzzi'den 36. dersimize geldik. Diyor ki aslında keşke bu dersi de dün okusaydık ama öyle kısmet oldu bir şey olmaz zaten dün anlattıklarımızı açıklıyor. Derste anlattıklarımızı açıklıyor. Diyor ve innema ancak ancak futiha fethalı yapıldı. Ma kable vavid damiri. Vavu damir yani cem'i müzekkerlik vavı. Vavu damir odur. Cem'i müzekkerlik vavıdır. Ha ma kable vavi damir. Yani vavi damirin ma kabli bir öncesi fethali yapıldı fi gazav. Gaza, gazava, gazav. Ve ramev, rama, ramaya, ramev. Orada fethalı yapıldı. Şimdi burada şunu da arz edeyim. Ve inne ma futiha ma kable. Ma kable okuyun. Geçen derslerimizde bu ma, heps, hepsini ma kable okuyun. Ma kablehuma ma kable geçtiği zaman ma kable fethalı okuyun. Ben pek dikkat etmeden okumuşum. Ma kablu veya ma kabli gibi okumuş olabilirim. E, siz ma kable okuyun. Yani ibareniz ma kable olarak. Bunun gerçi kurallarını inşallah Nahu'da göreceksiniz. Yalnız ne kaide öğrenirseniz tatbik edin. Ne kaide öğrenirseniz tatbik edin. Tatbik edilmeyen kaide unutulur. Mesela bir kaide sarf kaidesi veya nahu kaidesi veya belagat hangisi olursa. Bütün ilimlerin kaideleri böyledir. İnsan öğrendiği kaideyi tatbik ederse o kaideyi kolay kolay unutmuyor. Ama tatbik etmezse unutuyor. Ben kendim bunu böyle tecrübe etmişim. Yani bunu e, kendi tecrübemle söylüyorum. Mesela diyelim bir nahu kaidesini öğrendiğim zaman o kaideyi eğer tatbik etmişsem o kaideyi kolay kolay unutmamışım. Ama tatbik etmemişsem mesela e, kendi e, tecrübemi söyleyeyim. Ben bazen çok zaman kitapları okuduğum zaman acele acele o manaya olan iştiyakımdan dolayı o manaya olan bir an evvel o manayı öğreneyim. Mesela okuduğum diyelim bir tefsir kitabıdır veya hadis kitabıdır veya tasavvuf kitabıdır. Onu bir an evvel okuyayım. Bir an evvel e, kaidelere pek düşünmeden hemen. Çünkü ibare e, yani ha kabla okudum, ha kablu okudum. Onu düşünmeden e, hızlı okumaya çalışmışım. O zaman e, bazı kaideleri bazı kaideleri unutmuşum. Tatbik etmediğim özellikle. Özellikle tatbik etmediğim ee, size bu nasihat olsun. Öğrendiğiniz her kaideyi mutlaka tatbik edin. Tatbik edilen kaideyi unutmazsınız. İşte bu makable geçen derslerimizde mesela makablehuma makabl e, çok geçmiş. Belki 5-6 sefer kaç sefer geçmiş. Onları hepsini makable okuyun. Makablu veya makabli okumayın ama harf cer başında varsa o ayrı. Harf cer varsa kabli okursunuz. Evet ve innema futiha fethalı yapıldı makable vavid damiri vavu damir. Bak niye vavu damir diyor? Yani lamül fiil değil. Atılan lamül fiildir. Vavu damir kalıyor. Ma kable vavi damiri. Damir vavının ma kabli bir öncesi fethalı yapıldı. Fi gazav ve ramav. Gaza, gazava, gazav. Hatırlayın. Rama, ramaya, ramav. Ve dumme dammeli yapıldı. Fi radu. Niye onlarda da fethalı yap? Mesela radav, serav. Niye onlarda fethalı yapılmadı? Diyor onlarda da dammeli yapıldı. Ve dummet dammalı yapıldı. Fi radu ve seru. Evet. Radiya, radiya, radu. Seru ve seru ve seru. Hatırlayın dünkü dersimizden. Niye? Li enne. Çünkü. Li enne. Çünkü va ve damiri. Zamir vavı. Yani cem'i müzekkerlik alameti olan vav. İza ne zaman ki ittasala bitişirse bil fi'lin nakısı nakıs fi'le bitişirse ba'da hasfil lami lamın hasfından sonra. Niye? Çünkü lam hasfediliyor. Fealuda yani fealu sigasında yani diğer bir ifadeyle vavu damir yani cem'e müzekker alameti olan vav geldi, geldiği zaman lamül fiil atılıyor. Zaten bunu dünkü dersimizde gördük. İşte burada diyor ya ba'da hasfil lami yani lam atıldıktan sonra o vavu damir geliyor. Peki ne oluyor? Fe'in. Kuralımız budur. Fe'in eğer kana olursa ma kableha onun ma kabli. yani o e, atılan lamül fiilin kabli. veya vavu damirin ma kabli. vavu damirin ma kabli. estağfirullah o vavu damirin ma kabli. in eğer kana olursa ma makableha makableha o vavu damirin makabli meftuhan fethali olursa. Çünkü lamül fiil atılmış. Lamül fiil atılmış. Ha o vavu damirin makabli meftuh olursa tabi na nasıl meftuh olur? O atılan lamül fiilin makabli fethali ise vavu damirin de makabli fethali olur. Çünkü lamül fiil atılıyor ya yani. Her ikisine de racı edebiliriz. Yani atılan vavun makabli öyle de desek olur veya gelen vavun makabli. İkisinin de makabli aynı oluyor. Dikkat edin. Düşünün burayı. Ha atılan vavun makabli dedin. Ha o vavu damirin atılan lamül fiildir. Vav da olabilir, ya da olabilir. Çünkü nakısı vav ise vavdır, nakısı ya ise yadır. Ha atılanın makabli de olabilir veya gelen vavu damirin makabli de olabilir. İkisi de çünkü aynıdır. Eğer fethali olursa mesela rema gibi. Rema, remeya, remev. Bakın fethalıdır. Remeyu. ويا غزا غزا غزا غزاو اور دا فتح لدر ابقي باقي براخلر ابقي باقي براخلر على الفتحة فتحة سيوزانا باقي براخلر نحو غزاو مثلا ورموا ابد غزا غزا غزا غزاو رمى رمى يا رموا اور لام الفعل اتليور ولام الفعل ما قبلي فتحة لي olduğu için veya gelen yeni vavun vav damir geliyor ya işte onun ma kabli yine aynıdır. fethali olduğu için o fetha üzerine bırakılıyor. Ve in kana ve in eğer kana olursa ma onun makabli yani o vavu damirin makabli veya o atılan lamül fiilin makabli fark etmez. Onun makabli meksuren esreli ise ev mezmumen veya dammeli ise dummet her iki durumda da dammeli yapılır. Yani esreli ise de dammeli yapılır kesreli veya dammeli ise de yine damme üzerine bırakılır. Evet. Dummet nahu radu bakın radiyudur. Radiyu. Lamül fiili atıyoruz. Lamül fiilin makabli kesrelidir. Veya yeni gelen vavu damirin makabli kesrelidir. Radiyu oluyor ama o kesreyi dammeye çeviriyoruz. Kural budur. Dummet dammeli. Nahu radu. Bakın ve seru. Seru zaten dammeli de damme üzerine olduğu gibi bırakılıyor. Ve aslu radu. Radunun aslı ve aslu radu radiyu. Bakın radunun aslı radiyudur. Radiya, radiya, radiyu. Fenukilet nakledildi. Fenukilet nakledildi. Dammetül ya'i o radiyu lamül fiil var ya o ya. Ya orada lamül fiildir. O lamül fiil atılacak. Ha onun dammesi nakledildi ile dadi, dat harfine. Yani aynül fiile nakledildi. İle dadi buradaki dattan kasıt yani aynül fiildir. Ha ila dadi dada nakledildi ve huzifetil ya'u ve huzifet hasfedildi el ya'u. Ya da hasfedildi. Niye? Li iltikai sakinen. Çünkü iltikai sakinen ala gayri haddihi oluyor. Raduy oluyor. Hem ya sakin hem vav sakin. Hem ya sakin hem vav sakin. İltikai sakinen zaten o ya atılıyor. Ha iltikai sakinen olmasa da zaten atılıyor. Yani lamül fiil dedik. Her halükarda fealu sigasında her halükarda lamül fiil atılıyor. Zaten atılmasa da iltikay sakinen oluyor. Mecbur atılıyor. Ve emmel mudari'u geç az okuduk ama bu e, konu başıdır. Mudari'a geldik. Nakısın mudari'a konusuna geldik. Bu da yarına kalsın. İbareyi okuyorum. وإنما فتح ما قبل واو الضمير في غزو ورمو وضمت في ردو وسرو لأن واو الضمير إذا اتصل بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن كان ما قبلها مفتوحا أبقي على الفتحة نحو غزو ورمو وإن كان ما قبلها مكسورا أو مضموما ضمت نحو ردو وسرو وأصل ردو رضيوا فنقلت ضمة الياء إلى الضاد وحزفت الياء لالتقاء الساكنين